aya nayo tukayahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize inama nshingamateka yemeje integuro y'itegeko rigenga amatora iryo rero ngo akaba ari mu ntumbero yo kubahiriza ibwirizwa nshingiro nk'uko byasiguwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu zimwe mu mpinyanyuro zahinyanyuwe ni muri makuru birabujijwe gushinga amashengero amashasha n'imisigiti mu gisagara ca bujumbura eka nta n'umunyamahanga yemerewe kuja mu nzego z'igihugu z'ishengero hamwe no mu zifata ingingo ingingo yarayifashwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu rwandiko basohoye inkambi shasha y'impunzi yuguruwe kuyuguruwe ku mugaragaro kuri wa kane ni muri komine butezi intara ya ruyigi ni mu ntumbero yo gutorera inyishu Ano makuru tuyahereye kuyavugwa mu bijanye n'umutekano kuri wa gatatu aratowe ikiziga cy’umugabo w'imyaka nka 40 mu ruzi ndurumu ku birometero biruvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi ico kiziga caciye gihambwaho ku mutumba Karusi ku nkengera y'ugo ruzi ndurumu aho yatowe hafi y'ikiraro gihuza amakomine ya Buhigana gitaramuka mu gipolisi no mu ntwaro bemeza ko uwo muntu atamenyekanye Eh, hari ikiziga kandi cyatowe mu gatondo ko kuri wa kane kiboshe muri karitegisyo iri muri zone ya kanyoshaninga mu gisagara cya bujumbura ibimenyetso bikerekana ko uwo muntu yoba yishwe arashwe amasasu abiri mu mutwe nyuma y'isakwa ryakozwe n'igipolisi ku rugo rw'uwo yaraye yishwe basanze yitwa Shaka Samuel akaba ava mu ntara ya Kirundo ariko asanzwe aba mu Kamenge bakaba rero basanze hari urupapuro rwerekana ko uwo mugabo yari yarekuwe mu ibohero rikuru rya Mpimba mu kwezi kwa kane umwaka wa n’umunani mu gipolisi bamenyesha ko amatohoza kibandanya kugira hamenyekane abakoze iryo bara nari mejeje kubibabwira mu ntango zano makuru bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwarafashe ingingo yo kubuza ishingwa ry'amashengero mashasha hamwe n'imisigiti mu gisagara ca Bujumbura mu rwandiko rw'ubwo bushikiranganje bwo kuri uyu wa gatatu umushikiranganje Pascal Barandagiye avuga ko amadini ashaka gushinga amashengero mashasha ategerezwa kuja kuyashinga hagati mu gihugu hubahirijwe itegeko rigenga amadini bikaba bibujijwe ko atamunyamahanga rekuriwe kuja mu nzego z'igihugu z'ishengero hamwe no mu nzego zifata ingingo inkuru ya Moyize Misago muri urwo rwandiko rw'impapuro zibiri ubushyirangange bw'intwaro yo hagati mu gihugu bumenyesha ko amadosiye asaba kwemererwa kw'amashengero ategerezwa kwigwa mu bwitonzi mu kuraba ko yisunga itegeko rigenga amadini ubwo bushyirangange bwarafashe ingingo yo kubuza ishingwa ry'amashengero mashasha hamwe n'imisigiti mu gisagara cya bujumbura umushikirangange pascal barandagiye ashyikiriza ko amadini ashaka gushinga amashengero mashasha ategerezwa kubikorera mu gihugu hagati hubahirijwe itegeko rigenga zirenga madini na cyane cyane imetero zitegekanijwe hagati y'ishengero n'irindi muri urwo rwandiko nyene umushikiranganji ashyikiriza ko ibibanza byo gusengeramo bitegerezwa kuba ari ibibanza bibereye kandi byubahiriza amabwirizwa y'isuku amashengero yubatse mu byatsi ategerezwa gusamburwa nk'uko tubandanya tubisoma muri urwo rwandiko abanyamahanga bakaba babujijwe kuja mu nzego zirongoye ishengero ku rwego rw'igihugu hamwe no mu nzego zifata ingingo nk'uko biri muri urwo rwandiko amashyirahamwe yegamiye amadini narekuriwe gutunganya amasengesho ibyo bita culte mu gifaransa ahamagariwe nyabuna ibikorwa by'iterambere hamwe no gufasha ayandi mashengero ubushiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu butegeka ko umusigiti mushasha wubakwa habanje kuboneka urusha rwatanzwe n'umushikiranganje amadini adakwije ibisabwa n'amategeko agategerezwa gusaba kwemererwa gushasha igenekerezo rya gatanu ku kwezi kwa kane no mwaka rikaba risango rya nyuma ryo kuba amashengero yose yisunga amategeko ubushiranganje bw'intwaro yo hagati mu mu gihugu bukarangiza urwo rwandiko buvuga ko butegekanije mu kwezi kwa gatandatu igikorwa cyo kuraba ko ingingo zafashwe zubahirijwe arakoze Moyize misago dutandukire n'ayavugwa mu bijyanye n'umutekano mw'ibarabara amabarabara amwe hagati mu gisagara cya bujumbura ribonekezamwo ibinogo cane cyane kwibarabara bita Avenue de l'imprimerie imbere y'ishuri epgp nyakabiga no kuri mutanga sude ku ibarabara bita avenue gitenge abanyagihugu baca kuri ayo mabarabara bakidoga ko batoroherwa kuhaca bagasaba ko yokogwa ido n'ido na mire nawomi nitegeka uciye ku ibarabara bita avenue de l'imprimerie benshi bazi ku izina rya avenue de la mort ibinogo utangura kubibona imbere ya station bita station nyakabiga ubandanije nko ku metero amajana atanu imbere y'ishuri EPJP nyakabiga hoho ibinogo ni byinshi kandi binini usanga ibarabara mu bwaguke ridagifise aho imiduga ibiri yobisanya idaciye muri ibyo binogo kubw'uyu munyagihugu yaganiriye na radio isanganiro ngo ibyo binogo bikwega amasanganya mu gihe baba ariko barabihunga kenshi bikwega amasanganya ugashobora gusanga uri kurakwepera ibyo binogo ugaca usanga mwagonganye n'ubundi muntu ari mu yindi piyorite izindi ngorane ko dukunda gusanga ibyuma byacu biriko birahononekara nk'amamortiseri kenshi niho akunda guca reka n'utundi twuma twinshi dusanga tuguma twononekara kubera ibinogo nayo kuri mutanga sud kwibarabara bita avnikitenge uduze uja ku ishengero bita kwa ntabona iryo barabara ubu ikaburimbi yose yarahomotse hasigaye uduce duto duto dusigaye ku ikaburimbi ahandi hagizwe n'ivu n'amabuye hatunga imana janvier akorera kuri iryo barabara atwara bajaje amenyesha ko ibyuma by'ibajaje zabo bikoroka ibindi bikanyiganyiga ngo nayo iyo bahuye n'igipolisi kijeje uruja n'uruza mu ibarabara ngo kibafashe kibaca amande y'ibyuma biba byononekariye muri ayo mabarabara turagira ibibazo cyane cyane ibyuma biranyiganga amapine ugasanga aratobaguritse hakaba n'amapiyesi agenda atakara mu ibarabara ingorane tugira niyi uca mu kinogo uwo wavuye muhira ibinyoteri bimeze neza byaka byose n'amatara umaze guca mu icyo kinogo ugaca usanga ryatara wavuye muri ryaka ufashe ifire rigaca risha ushikira umupolisi n'umubwire unavuye muhira nabirabye akubwira ngo genda bagusa ko byaka ibyo ntumusigurire abantu bose twahuriye kuri ayo mabarabara baganiriye na radio isanganiro bose basaba ko ayo mabarabara yosubigwamwo isanganiro iradiyo iduhuza ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'umunani y'amakuru arabandanya kuri radiyo isanganiro integuro z'amategeko abiri harimo itegeko rigenga inama nkuru y'ubucamanza hamwe n'itegeko rigenga inama nkuru y'ubushikirizamanza niyo ariko arigwa kugira ngo yemezwe mu nama nshingamateka y'u Burundi mushikiranganje Aime Laurentine Kanyana yaje gusigura ayo mategeko akavuga ko abanyagihugu bahora bajuragirika mu kwitiranya izo nzego zibiri mushikiranganje Kanyana gasigura kandi ko ari mu ntumbero yo kwishura ku bibazo bimwe bimwe kimwe mu byashyikirijwe mu nama rukokoma yaheruka guhuza abo mu gisata cy'ubutungane yaheruka kuba mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu ariko kandi ngo ni mu ntumbero yo kwisunga ibwirizwa nshingiro rishasha ku bijyanye n'ubutungane integuro y'itegeko rigenga amatora yaraye yarayemejwe n'inama nshingamateka ku muhingamo kuri wa gatatu umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yasiguye iyo nteguro yasiguye ko iyo neguro iri mu ntumbero gukurikiza ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani zimwe mu mpinyanyuro ni amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashingamateka n'ay'abahanuzi b'abakomine azobera umunsi umwe kandi ikiringo cyo kuyamamaza cavuye ku ndwi zibiri kijya ku ndwi zitatu ibyabanje gutera impari mu bashinga amateka eline Bede n'ibigira niho yarari arabitubwira Iyo nteguro y'itegeko isubiramwo itegeko rigenga amatora igizwe n'ingingo amajana abiri na mirongo itanu na zitatu Pascal Barandagiye iyo nteguro y'itegeko yasabwe n'abanyamigambwe hamwe n'umugwiseni utegura amatora byongeye ngo n'amatora ya bibiri na mirongo aregereje amafaranga y'ingwate kubitoza amatora y'umukuru w'igihugu yavuye ku miliyoni 15 na zitanu aja ku miliyoni mirongo ibitandukanye n'ivyari mu nteguro y'iryo tegeko imbere y'uko ishika mu nama shikiranganje kuko yategekanye miliyoni mirongo mu kugabanya abagomba kwiyerekana gusa amatora nk'uko bisigurwa n'umushikiranganje barandagiye ugutangura amatora y'umukuru w'igihugu byari muri iyo nteguro ntibihurizwa ko n'abatowe n'abanyagihugu bashikiriza ko yofatanywa n'ay'abashinga amateka hamwe n'ay'abahanuzi b'amakomine numvise bagenzi bagenzaje ibyo bavuze aho twohera ku bashinga amateka dusimvye urwego rukuru rwose rw'umukuru w'igihugu nifuje je saba yuko nimba bikunda urutonde rwoguma uko ndetse bikunze nkasaba yuko ayo matora bikunze yobera rimwe hama izi mpari dufise ngo guhera ku mukuru w'igihugu guhera ku bashinga amateka cyo tukaba dushoboye kugikuramo nanje bakivuzeho byinshi ariko nashaka yuko ni chronologie ariyo yo bamenyekane kuko perezida arahira imbere y'inama amateka sintahura rero ukuntu bavuga yuko bakubide constitutionnel kandi inama amateka iheza kumbure mu kwindwi manda yayo lo perezida nawe agaheza mu kumunani umushikiranganje barandagiye atugufatanya amatora ntaco bitwaye ahubwo bituma hagabanuka uburyo bukoreshwa so deba nikenewe uno munsi turavye ivyagiye bishikirizwa twebwe ico twahagarara ko ni la stabilité du pays ivyumviro byatanzwe bitandukanye n'abantu batandukanye ni uko puruganye dita les ezeregisiyo les eregisiyo ziba by'ukuri byumvikana ko ariyarite batora umugambwe kuvuga eregisiyo z'umukuru w'igihugu amateka n'abakoze komino zoja hamwe personel majoni trouve aucun inconvénient franchement nibaza yuko ata polemike kuri ico nayo kubijanye n'abashinga amateka bavuga ko amafaranga y'ingwate kubitoza amatora y'umukuru w'igihugu yoba ari menshi umushikiranganje Pascal barandagiye avuga ko ta muntu afise igihagararo co kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu yoyabura iyo nteguro y'itegeko yemezwa n'abashinga amateka ijana na batanu batatu bararihakana ku bashinga amateka ijana na munani batoye batoye arakoze linibere n'ibigira tuve mu nama nshingamateka tukubitire mu ntara ya Cibitoke imiryango ijana yo kumutumba murambi komine buganda intara ya Cibitoke ngo nigera iki kumusaya kuva kuri wa gatatu byari ibintu biteye ubwoba cyane musanzwe mubizi neza yuko ubuzima bw'abana reka naho iyo bari umuntu akuze hajya araye hanze imbeho ngo ni ikibazo nyene cy'uko umutekano uba uhungabanye muri icyo gihe turasa dusaba ko kumbure boza bakadufata mu mugongo bakagerageza uburyo bwose abantu basamburiwe eh, bakabubakira kumbure aho baba barakitse umusaya abana bakaronka aho baba nibyo dusaba kumbure nk'ubu afise icyo yofasha yoza gufasha leta igafasha aha dusaba nk'imfashanyo ko badufasha nk'abagira neza bakadufasha tukaraba ingene natwe byogenda urumva n'amarira ni umubabaro eh, icyo dusaba rero ni uko twose abagira neza bakadufata umugongo twifuza ko tugarukira ko bakaza kuraba izi ngorane zatubaye ko kugira bagire icyo bafasha icegera c'umukuru w'umutumba murambi avuga ko amazu agera ku ijana na mirongo itandatu ari yamaze kumenyekana ko yasambuwe n'igihuhusi kuri uwo mutumba mvuye kure nata nawe nyene agasaba abagira neza kugarukira ku banyagihugu arongoye Huguruwe ku mugaragaro inkambi y'impunzi y'inyankanda iri muri komine Butezi intara ya Ruyigi iyo nkambi ifise ubushobozi bwo kwakira abantu ibihumbi 11 ishira mu gitabo impunzi HCR rimenyesha ko iyo nkambi yuguruwe kugira atogwe inyisho ku kibazo c'uburaro bw'impunzi kwera kubitigiri by'impunzi ziva muri muri Republika yaranira Demokarasi ya Kongo bibandanya kwiyongera Oba niyo nkuru ibitigiri by'impunzi z'abakongomani bibandanya kwiyongera nk'uko ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe ryitaho impunzi HCR bivyerekana irugururwa ry'iyo nkambi nshasha y'impunzi y'inyankanda muri komine Butezi ngo rikaba ryatumwe n'uko inkambi ya Bwagiriza iri muri iyo komine nyene hamwe n'inkambi ya Kavumu iri muri komine Bweru zimaze kuzura inkambi ya Bwagiriza ikaba irimwo impunzi zirenga ibihumbi icenda nayo inkambi ya Kavumu ikaba irimwo izirenga ibihumbi cumi n'indwi Obani no kuri iyo nkuru yawe duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye ariko imbere ko ndabikebanura ndabibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize ano makuru inama nshinga amateka yaraye yemeje integuro y'itegeko rigenga amatora ivyo rero ngo akaba ari mu mbere yo kubahiriza ibwirizwa shingiro nk'uko vyasigiwe n’umushikiranganji w'intware hagati mu gihugu zimwe mu mpinyanyuro zahinyanyuwe mwavyumvise muri ano makuru birabujijwe gushinga amashengero mashasha n'imisigiti mu gisagara ca Bujumbura bujumbura eka n'umunyamahanga yemerewe kuja mu nzego z'igihugu z'ishengero hamwe no mu zifata ingingo ingingo yaraye ifashwe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu mu Rwandiko basohoye nayo inkambi nshasha y'impunzi yuguruwe ku mugaragaro kuri wa kane muri komine butezi intara ya Ruyigi ni umuntu mbere yo guterera inyishu ikibazo c'uburaro bw'impunzi nkuko bishikirizwa n'ishiramwe gitaho impunzi HCR mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi yakoze na Alphonse kubw'Imana niwe yariko atuma amajwi abashikira ndabifurije kugira ibihe byiza